moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. 10 sati 32 minute Cijenjeni slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Emisija je, ja to kažem, evo, zeleni telefon udruga Žmerko Pa mi ćemo krenuti redom, čuli ste ove svije dvije, jednu donatorsku poruku, čuli ste zeleni telefon Pozdravit ćemo ovdje kod nas, ja bi tako rekao domaćina, Anu Golja Ana, dobar dan Smo se čuli? Jesmo Dobar dan Dobar dan Ana, evo ga, ide to sve skupa. O čemu ćemo mi danas razgovarati? Pa danas ćemo opet razgovarati o problemima koje se nam prijavljuju na zeleni telefon. Inače, ovaj, u proteklim emisijama govorili smo o problemima divljih odlagališta otpada koje su vrlo česti, eh, vrlo česta prijava na sam zeleni telefon i pričali smo isto i o zelenoj čistki kao jednom od mogućih načina rješavanja eh, takvih problema. A, danas htjela bih vas upoznati sa dvije nove prijave koje su nam, se prija, koje su nam došle na zeleni telefon prot, e, proteklog tjedna i vezane su uz zagađivanje mora. Znači jedna i druga se vezane za zagađivanje mora. Mhm. Jedna je u Novom Vinodolskom, ne znam da li ste vidjeli da se radi nova, nova marina Baš sinoć sam vidio. E, da, e, uglavnom ljudi su malo zabrinuti zbog toga što su vidjeli da osim što se zatrpava područje gdje će biti iz e, marina sa građevinskim materijalom, da se zatrpava i sa zemljom i da se ta zemlja žuti ovaj, more i radi talog na morskom dnu. Mhm. Zatim smo mi to prijavili građevinskoj inspekciji a isto tako i inspekciji zaštite okoliša da vidimo da li e, osobe, odnosno poduzeće koje to nasipava ima dozvolu za nasipavanje upravo tog e, i takvog materijala. Znači, e, čak i kad imamo građevinsku dozvolu, u građevinskoj dozvoli mora pisati točno šta se smije nasipavati i ne možete bilo šta bacati u more. Drugim riječima, ako je ta, ta zemlja koja se nasipava sada ovaj, u more nešto što je nepravilno, građevinska inspekcija izaći će na, na uviđaj i onda će nam javiti ovaj, znači što su naše na terenu, tako da mi još uvijek sada čekamo njihov odgovor i da vidimo šta se tamo dešava. Mhm. Evo, a druga, ve, druga je vezana zapravo za uh, izljev nafte eh, u more u Kostreni. E, ovo je zanimljivo. Da, eh, zapravo građani su vidjeli da je portal Riječanin HR objavio fotografije sa izljevom nafte u Kostreni koje se desilo prošli tjedan i kako, su, kako građani više nisu sigurni šta se točno dešava, nazvali su na zeleni telefon i prijavili to i zamolili da vi ispitamo šta se dešava. Mi smo zvali inspekciju zaštite okoliša, međutim oni su rekli da to nije u njihovoj nadležnosti, tako da, da je sad sve, cjelokupan slučaj pre, e, preusmjeren na vodopravnu inspekciju te inspekciju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od kojih još uvijek čekamo odgovor da vidimo šta se dešava i na koji način se to planira sanirati. Evo, ovim putem htjela bih zahvaliti građanima da su nam prijavili ovaj, ova dva slučaja i naravno pozivamo ih da i dalje koriste servise zelenog telefona gdje je na broj 072-123-456 e, po cijeli lokalnog poziva mogu uvijek prijaviti bilo kakvu ovakvu štetu koja se na, ovaj, dešava okolišu, znači bilo kakvu nepravilnost ili sumnju ako imaju mogu nas nazvati, a isto tako mogu nas nazvati i danas ili bilo kojeg utorka kada smo u emisiji na broj 051 761 378 pa dobivaju o nas direktno tu u redakciju Pomorskog radija. Ali moram vas pitati, ima li kada ovako nekih e, uspjeha što se tiče baš ovako prijave da neko vidi pa neko prijavi? Da, e, znači 40% naših e, slučajeva e, biva rješenih mhm. i mislim da, evo meni je recimo 2009. kada sam počela raditi jedan od težih slučajeva koji sam dobila bilo je zatrpavanje jednog lokaliteta na području grobnika koji se zove Jezero Aha. i jedna tvrtka, jedna prevoznička tvrtka tamo je proširila svoj, svoj parking nezakonito i ovaj, nasipavanjem u 3 metra visine e, šljunka i građevinskog materijala tako da bi se proširila mjesto gdje bi mogla parkirati svoj vozni park. I ovaj, mi smo tada to bili prijavili na inspekciju zaštite prirode koja kad je izašla je rekla da nažalost ne može više ništa jer ta jezera koja su bila, odnosno bare koje su bile tamo, zato je i cijeli lokalitet nosi ime jezero. Mhm nisu, ovaj, nisu se više uopće vidjele. Znači ona nije, što se tiče prirode, životinja ili, ili flore i faune, ona u principu nije više mogla reagirati, ali je mogla reagirati inspekcija zaštite okoliša koja je isto tako proslijedila i sam slučaj i na građevinsku inspekciju, tako da su oni napravili skupni ovaj, uviđaj i to je završilo na sudu i uh, autoprijevoznik je dobio kaznu te naredbu da sanira to područje. Da. Već kad pričamo o tako o tim stvarima, koliko tu smatrate vi kao udruga ili općenito, eto, borba za okoliš, nažalost moramo to tako reći, koliko smatrate da ste uspješni, koliko da ste polučili rezultate, imali određenih rezultata, imali kakvih pomaka ovako generalno? Pa ja bih rekla da i sve više i više ima. Mislim da svi skupa već uh, svačamo da, e, da sve to što mi radimo u okolišu da se vraća bume, ko bumerang nama. Mm. I da uh, sve više svačamo da sve te naše moderne bolesti da su, uh, da su, da su uvijek upravo uzrok zapravo zagađenja našeg okoliša. Sve te silne, ne znam, alergije, problemi sa kožom, sa mm. e, disanjem, sa, ne, ne znam, e, probavni problemi i to su sve posljedice onoga što mi bacamo u okoliš i što se nama u obliku hrane ili zraka ili nečiste vode ili nečistog mora vraća. Tako da ljudi su počeli sve više paziti ako ne zbog sebe, onda kad dobiju djecu, onda i takako počnu paziti jer vide da su osjetljiva na ovo, pa ne smiju jest ovo, pa mi smo svi nekad jeli sve što je svugdje raslo, a danas morate i kako paziti gdje ćete šta pojesti ili gdje ćete popiti vodu kada se recimo še, ovaj, šetate u šumu i druga stvar počelo e, sve ljudi više se vraćaju upravo toj prirodi Mhm. izlaze van i onda ih i sve više, ajmo reći, nervira i smeta da postoje ti pojedinci koji e, i dan danas konstantno zagađuju naše šume, bacajući otpad tamo i da vi ne možete po jednoj šetnici proći bez da vidite e, ovdje e, vrećicu od čipsa, ovdje vrećicu od ne znam čega i onda naša cijela stabla izgledaju kao nekakva šarena e, čudovišta koja su izašla iz cirkusa. Rastu to... najloni. Točno to sam htjela reći, da. upravo to, jer to je presmiješno, mislim i prestrašno, naše to liči, e, mi smo imali pred par godina jedan natječaj e, za djecu iz osnovnih škola gdje su nam e, djeca slali fotografije i pobjedila je fotografija koja je meni dan danas u, ovaj, u, ostala upečatljiva u glavi iz Novog Vinodolskog gdje je jedan konj pase travu i isprvo sam gledala ajme kako prekrasno ono konj u prirodi, e, jedna lijepa njiva, on pase travu, sve šareno oko njega, mislim si cvijeće. Kad sam ja uvećala tu sliku, kad sam je skinula sa maila, kad sam je uvećala, to su sve bile plastične vrećice. Znači to je bilo te, te plave i ljubičaste i roza i crvene, to, su bile sve boje plastičnih vrećica. On je bio opokoljen plastičnim vrećicama. Poruka jasna. Da, ne kupovat plastične vrećice, <laughs> nosite sa sobom platnene. Da. Ana, evo ga, to je što se tog dijela tiče. E sad možemo nešto reći malo o projektu partnerstva za okoliš im je na kraju eto okrugo stola koji ste imali provedeno u Matuljima. Što nam o tome možete reći? Pa e, mi smo u sklopu projekta partnerstva za okoliš koji dio, e, čiji dio su i ove radio emisije proveli e, jedan okrugli stol vezan uz zaštitu okoliša i na njemu smo e, pričali o tome koji su najveći problemi u općini Matulji vezane za zaštitu okoliša i zapravo došli smo svi skupa do, do e, zapravo do zaključka da najveći problem u matuljima su upravo ova divlja odlagališta o kojima smo sada pričali i da ih je jako puno i da stalno iznova ovaj, nastaju i kako se šta sanira tako se na tom istom mjestu pa da ste ispraznili mjesto gdje neko drugi put može opet ono baciti mhm. otpad tako da e, onda smo na kraju okruglog stola napravili jedan e, operativni odnosno akcijski plan e, gdje smo se dogovorili da će se općina Matulji ove godine prvi puta uključiti u zelenu čistku da ćemo pokušati mobilizirati okupljati čim više različitih udruga i ovih e, i građana kako bi, e, kako bi onda krenuli čistiti tu jednu cestu na kojoj imamo stalno e, dojave o, ovaj, odbačenom mhm. otpadu. I tako da evo i Matulji se ove godine uključio i to nam je znači u zelenu čistku se uključilo ove godine u Primorsko-goranskoj županiji 18 jedinica lokalne samouprave i e, čak 37 škola, tako da Evo, mi smo vrlo zadovoljni da, da u biti je Primorsko-Goranska županija e, najaktivnija županija po tom pitanju. Stvarno imamo najviše sredina koja, koje čiste e, za vrijeme zelene čistke ovaj, na, na zelene čistke. Stvarno, baš meni je drago čuti to. Da. Ana, već kad govorimo o tom akcijskom planu, to je jedan širi, opširan plan, ne samo ono da se možda ne radi samo, samo ono vremenski po i tako, tako dalje. Nego, što ja znam reći, možda neki opis posla. Koliko je on, e, koliko je on 100% ispunjen ili nije ispunjen, da li ga se preskače ili ga se stvarno obavi do kraja? Pa ovaj naš akcijski plan bio je vezan e, u principu za organizaciju jedne akcije e, gdje bi mi da bi riješili ajmo taj, e, jedan manji problem s kojim, o kojima smo pričali na, na, samoj oper, e, na samom okruglom stolu. A, inače, e, nije to samo to dio, znači mi smo uz to idu i ugovori o, o suradnji do 2020. godine, tako da smo, e, to nas čeka sada potpisivanje, svi koji smo bili na, ovaj, na okruglom stolu, nekako ćemo se obvezati da do 2020. ćemo konstantno raditi na, na rješavanju tog problema i isto tako jedan od e, zadataka koji nas sljedeći čeka je sa komunalcem e, koji pokriva područje, znači poduzeće komunalac koji pokriva područje Opatije, Matulja i Lovrana, dogovorili smo se da ćemo na praviti jedne promotivne letke koji će ići uz račune tako da građani na lecima mogu pročitati kako pravilno odvajati otpad i kamo koju vrstu otpada odložiti, a da ne zagađujemo i da da vide da nemate potrebe da bacamo taj, e, sav taj silni otpad u šume. Mhm. Evo, to je, to je možda isto jedan od, od dobrih poteza, ali nekako ja se uvijek možda, evo prije što se malo odmorimo uz jedan glazbeni broj, Uvijek se vratiti na ono glavno pitanje, kako još više djelovati na svijest? Pa mi stvarno imamo različit... Edukativno. Edukativno, da. Mi imamo puno mhm. različitih akcija i svega što proizvodimo, pa e, tako i recimo ova emisija je jedna od mhm. tih načina da educiramo čim veći širi ovaj, dio građanstva, ali ono što je nama uvijek najdraže raditi jer je to najzabavnije i e, najslađe, a to je sa mladima, tako da smo prošli tjedan u petak e, sudjelovali na Opatijskom dječjem danu E. gdje nam je došlo 75 djece iz opatijskih škola, znači ne samo iz opatije nego iz, iz Veprinca i iz Ičića koji su e, s nama proveli jedno jutro, bilo nam je stvarno prekrasno i sunčano i mi smo od otpadnog materijala koji su oni donijeli, znači svako je donio plastične boce i, ovaj, i onda smo od toga radili e, barčice, napravili smo jednu veliku barku, oslikavali smo jedro od, od jedne stare rasparane plahte, um, napravili smo e, gusarsku potragu za blagom e, mhm. koja je zapravo rezultirala da su na svakom dijelu na toj gusarskoj ovaj, karti e, našli drugi dio koji im je potreban da naprave male gusarske brodiće od plastičnih boca. Tako da na kraju su imali sve materijale potrebne i onda su se svi bacili ovaj, revno i marljivo i napravili jako puno plastičnih boca koji su, mislim, tih, tih čamaca koje su onda uzeli sa sobom doma tako da se mogu i dalje igrati sa njima. I najvjerojatnije će imati, imat će svoj efekat po vašem mišljenju. Definitivno, jer on, kad oni vide, kad, kad dođu na naše radionice, kad oni vide koliko su oni sami donijeli, znači svako je donio samo jednu bocu, a bilo ih je 75, znači to je 75 boca. To kad stavite jedno pored drugoga, to je već velika količina. Onda oni vide da to nije tako bezazleno. Znači da svaki dan jedna boca, u 75 dana mi napravimo stvarno jednu, jedna veličina stola jer se toga nakupi. Da. Evo Gana, u ovom prvom dijelu emisije malo smo razgovarali o svemu, sad ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj prema vašoj želji. Može? Može, hvala. važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Idemo dalje u našoj emisiji, evo ga, zeleni telefon, udruga Žmergo, Ana Golja. Ana, što ćemo sada? Pa sada ćemo pričati koliko je u našem radu, znači u radu u udrugama važno, su važni volonteri i njihov mhm. doprinos i rad. Ja bih htjela se ovdje usvrnuti na naše drage volontere koji su s nama godinu dana i koji su došli iz različitih dijelova Europe a to nam je sve skupa omogućila Europska volonterska služba. Eto. Evo, inače ove godine slavimo 20 godina postojanje Europske volonterske službe koja omogućuje mladima između 17 i 30 godina da odaberu organizaciju i državu u kojoj žele volontirati i da se onda ili kratkoročno, znači od dva tjedna pa sve do godine dana odluče volontirati negdje e, u udruzi. To je za okolišne udruge e, nešto što je vrlo važno jer nam oni puno mogu pomoći tako da recimo i na zelenom telefonu nam pomažu e, sa svojim radom e, obilaskom terena pregledavanjem prijašnjih prijava uređivanjem fotografija kad nam treba i takve stvari mhm. a ovaj, evo mi imamo trenutno u uredu tri volontera, e, to je Šavi koji je trenutno na godišnjem, ali <laughs> inače je... Na putu. je, da koja je iz Španjolske, mhm. a zatim e, Justinu iz Poljske i e, Gunu iz Latvije. uh inače, to nam je sada već treća godina ka, u kojoj uzimamo ovako volontere mhm. koji nam dolaze i stvarno nam je, nam jako puno pomognu i veselje imati ovako super volontere u udruzi. A prošle godine imali smo isto dva volontera, od toga je Marta koja je iz Poljske odlučila ostati kod nas, tako da smo ju zaposlili. I, ovaj, I sada dalje radi s nama i vrlo nam je lijepo s njom raditi. Ona nam inače i vodi cijeli, e, cjelokupan taj Erasmus Plus program gdje, koji omogućuje mladima da idu na različite treninge, e, na razmjene mladih, ali isto tako i na Europsku volontersku službu. Mhm. A, o, inače, Martu i Justinu može se upoznati u četvrtak e, kada je otvoreni dan koji e, vezana za Europsku volontersku službu od 2 do 4 bit će u CTK u četvrtak e, znači predstavljanje Europske volonterske službe tako da se mogu e, svi koji žele doći s njima upoznati i saznati nešto više o, Europskoj volonterskoj službi. Mhm. Ovim putem ovaj, ja bih htjela reći da imamo mi trenutno kao Žmergo otvorena tri mjesta gdje se može ići volontirati, a više o tome će nam reći Marta. Pa eto, zato sam ja i nazvao gospođo Marta. Gospođo Marta, evo nas nazad, dobar dan. Dobar dan. Evo, prepustit ću vas Ani. Ćao Marta. Evo, htjeli bi danas saznati ovaj, malo više o e, mogućnostima gdje mogu mladi iz Hrvatske ići volontirati e, van u svijet i e, ovo, znači ove naše pozive preko žmerga, ako nam može malo, možeš malo više ispričati o njima. Mm, da, znači trenutno trenutačno imamo tri poziva za volontere, dva u Sloveniji i jedan u Bruselu u Belgiji. E, taj IVS u Bruselu e, je u organizaciji koja djeluje na europskoj razini u području organske poljoprivrede. Tako da svi koji su zainteresa, zainteresirani za to mogu doći Znači svi, koji, svi koji vole naše sajam i koji kupuju na našem sajmu ekološke po, ovaj, proizvode, ovim putem mogu otići u Brisel i upoznati udrugu koja se bavi upravo organskom poljoprivredom, znači ekološkom poljoprivredom i vidjeti kako to sve skupa funkcionira i naučiti nešto više o njoj. A to mogu i u Sloveniji, zar ne? Molim, To mogu i u Sloveniji, zar ne? E, da, u Sloveniji imamo e, sličan poziv e, koji je u parku Istra. To je dio slovenske Istre na granici između Hrvatske i Slovenije. Tako da mogu tamo sudjelovati u projektu organizacije koja se bavi isto održivom razvojom i ekološkom poljoprivredom i tako pomagati lokalnoj zajednici u održivom razvoju Evo, inače ta organizacija iz Slovenije je jedna partnerska organizacija s kojom Žmergo više godina surađuje i ovaj, Petra koja radi tamo je recimo nama pun, jako puno pomogla kada smo mi organizirali prvi put zelenu čistku tako da evo to toplo preporučam jer znam iz prve ruke koje su ljudi koji tamo rade i ovaj, znam da će biti zanimljivo a s obzirom na to da oni primaju jako puno volontera iz cijele Europe koji dolaze kod njih učiti taj tradicijski način obrađivanja tla i e, brigu za, e, za zemlju i poljoprivredu mislim da će to to svima koji bi htjeli malo, malo unaprijediti svoj vrt ili saznati nešto više o tome uh, biti vrlo zanimljivo. I šta nas očekuje u Ljubljani? A u Ljubljani imamo organizaciju koja se bavi isto održivim razvojom, ali više na području turizma. volonteri bit će zaduženi za snimanje filmova na temi turizma, održivog razvoja i će putovati isto okolo Slovenije da bi snimali te filmove. Tako da mislim da to je isto jako zanimljiv projekt. Wow, super, to bi i ja išla. <laughs> Još je Ljubljana jako lijepi grad ovaj, za biti, tako da evo ovim putem pozivamo vas svih eh, da, nam se, da nam se pridruže, da se jave Marti, da saznaju čim više. Marti će im objasniti na koji način funkcionira Europska volonterska služba i možemo vam iz prve ruke ispričati kako to izgleda volontirati eh, u Žmergu i kako to izgleda kad izađete iz svoje lokalne sredine u neku kompletnu drugu eh, lokalnu sredinu, kako se snaći, na koji način ovaj, si možda olakšati taj prijelaz e, i Isto tako ovaj, ona vam e, može pomoći e, i pri odabiru organizacije, mjesta volontiranja jer ima i drugih koje danas nećemo spominjati, ove su samo one koje su otvorene, ali ima još puno drugih organizacija u europskoj bazi za volontiranje, tako da evo ovim putem javite se na, u Žmergo i saznajte čim više o Europskoj volonterskoj službi. A sada bimo... E, ovaj... Zdravije. Ćao Marta. <laughs> Marta, ili možeš nam proslijediti Gunu sada? Da, naravno. Hvala. Evo, sad ćemo ovaj, čuti malo od e, Gune kako to izgleda kada dođete iz Latvije, znači sa sjevera Europe pa skoro na jug Europe. Da. ovaj, kako izgleda to doći i volontirati u Žmergo i e, zašto se uopće odlučiti na, neki, na jedan takav ovaj, korak. Haj Guna! Hello. Hello, how are you? I'm very good. How are you? Uh, I'm great. It's very sunny and very nice here in the in on the radio, so I'm loving it. <laughs> Okay, so uh, uh, we want to know is how how come did you decide to come to volunteer uh, in Schmergo? Mm-hmm. Yeah, so when I started to look for some EVS project to participate, uh, then uh, Druga Zmergo really draw my attention because of their goals to protect the nature, to protect the animals, uh, I also very much uh, care about nature, and uh, now I very uh, feel very satisfied that I get to do some good for local environment and local society. Ok, e, znači Guna nam je rekla da ono što su, kad je tražila gdje bi otišla volontirati, ono što, da ju je najviše privukao Žmergo i upravo zbog svojih ciljeva, e, zbog zaštite prirode i okoliša i e, da je sad vrlo sretna i zadovoljna da može, da može upravo na tom području raditi gdje vidi kako se, na koji način može pomoći drugima a da, i uputiti ih kako zaštititi naš okoliš. So, Guna, how do you like it here? How do you how do you find Croatia? Mm-hmm. Uh, I really enjoy my time here um, uh, because I really like the weather, and it is also much much warmer than in Latvia right now. <laughs> and uh, <laughs> as I am the nature lover person, I really appreciate the opportunity to live next to the sea and uh, surrounded by mountains and forests and fresh air. I really like it here. Evo, Guna kaže da, da joj se jako sviđa kod nas biti zbog toga što je vrijeme puno bolje, da je puno toplije, to vjerujemo, ali isto tako da joj se jako sviđa uh, naša priroda. Thank you Guna, thank you for joining us and uh, see you in the office. <laughs> Bye. Bye. Evo, čuli smo od Gune kako izgleda ovaj, i kako se odlučiti za e, znači, krenuti u Europsku volontersku službu, a evo, na našem kalendaru ovdje piše da mudra osoba će s vremena na vrijeme razmisliti o svom životu pitajući se kako pomažem drugima, po čemu će me pamtiti, obogaćujem li živote i činim li ih sretnijima. Pa upravo e, to je jedna od stvari koje možete e, napraviti sa volontiranjem pregledajte volontersku bazu, ne morate raditi samo u zaštiti okoliša i na zelenom telefonu, možete raditi puno drugih stvari e, gdje možete pomoći i djeci i mladima ili starijim osobama, baviti se kreativom, evo čuli ste i snimati filmove, organizirati koncerte, događanja, različite aktivnosti, na taj način unaprijediti svoj jezik, e, stran, znači neki strani jezik, svoj jezik, svoju komunikaciju, unaprijediti svoje, e, svoje znanja, i sve to vam omogućuje Europska volonterska služba i ono što je vjerojatno vrlo bitno da znate da vam je preko toga osigurano besplatan smještaj i i gdje ćete, znači kompletna e, spavanje, hrana, e, čak i dobivate džeparac, a isto tako i put vam je osiguran da dođete na to mjesto gdje ćete ići volontirati. Evo, Toliko o Europskoj volonterskoj službi. O, ukoliko imamo kako... imamo otišla? kako je, je otišla. Je. Ok, evo ga. Lijepi će vam pozat, uputiti Guni Ludborža. Evo Gana, to bi bilo sve za danas. Zakazat ćemo sastanak za sljedeći put ili imamo još šta dodati ili oduzeti? Ne, mislim da smo danas sve obradili. Evo ovim putem još jedan put pozivam građane da nam se javljaju u samu emisiju sa prijavama i isto tako da nam se javljaju na broj telefona 072123456 na zeleni telefon i prijave bilo kakvu nepravilnost koju vide u okolišu. Ana, hvala i zakazujemo sljedeći susret za sedam dana. Svi ćemo se držati ono lijepo, čuvati svoj okoliš. Naravno. Hvala puno svima i do slušanja. Do slušanja. Evo, cijeni slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Zelenog telefona, udruga Žmerko, emisiju uredila Ana Golja, tonski realizator Maroje Mustapića, kroz program vas isto vodio Uzanu Tomislav Mustapić. Do slušanja. se zvijezde nebom pale i u noć se dan pretapa. Zvonko zvuče mandoline, složno pjeva naša klapa. A kad ispod balature čuje melodije stare, zvoni srce svake cure kao zvono katedra. před je mojke na prozor. neće biti privezan u luci I sačekati da mahne letu njenoj luci On će pomnijeti sa sobom samo melodije stare Što u srcu zura razvone kao zvona katedra da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. U moru radija samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar 95,8 MHz.